บัดนี้ถึงเวลาของการฟังธรรม ฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจฟัง เชื่อฟังแต่ต้องใช้โยนิโสมนสิการ คือต้องเอาไปพิจารณา โดยอุบายอันแยกกายเรียกว่าไม่ใช่ความเฉยๆฟังแล้วต้องคิด ยังไม่มีเวลาคิดเอาไปคิดทีหลังได้ ไม่มีใครก็ห้ามเราจะเห็นว่า ผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง ไม่เป็นเพราะอะไร เพราะว่าผู้หญิงเชื่อง่ายเกินไป ผู้ชายก็จะโยนิโสมนสิการ คือก็ต้องมีความหนักแน่นมากกว่า เพศผู้ชายมีความหนักแน่นมากกว่า ส่วนผู้หญิงมีความหนักแน่นน้อย ฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเพศ ไม่ได้อยู่ที่เพศ มันอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตต่างหากเรื่องมันจึงเป็นอย่างนั้น ไม่ว่าที่ไหนหรอกผู้ชายจะน้อยกว่าทั้งนั้นเลยผู้หญิงจะมากกว่าเรียกว่าหนึ่งต่อสิบ ก็ว่าได้ นี่ ทีนี้ในเรื่องของที่มาในสถานที่นี้ สองพ่อก็คิดว่า ก็เพื่อแจกจ่ายธรรมะให้ญาติโยม คือทั้งๆทที่มีกันอยู่แล้ว แต่ว่าเราต้องชี้แนะ ไม่ชี้แนะไม่ได้เพราะสเปสปะแล้วก็ต้องใจ พอใจทีนี้เราจะทำให้ใครพอใจ จะทำให้ใครพอใจกันแน่เราต้องเอาพระพุทธประธรรมประสงค์มาเป็นที่พึ่งและเป็นที่พอใจ เอาพระพุทธประธรรมประสงค์เท่านั้นนี่เราทุกคนตกคิดว่าเรานี่เขากำลังที่จะเอาโซ่เอาตรวนมาใส่อยู่ที่ ขาที่ข้อมือ จะนำเข้าสู่ตะเลงแกงเออที่ที่ก็ตัดคอ นี่ต้องคิดอย่างนั้น ต้องคิดอย่างนั้น แล้วเราก็จะหาที่พึ่ง พยายามที่จะหาที่พึ่ง ว่าทำยังไงให้มันแก่ทำยังไงยังไงให้มันเจ็บอย่าให้มันตาย อย่าให้ถูกฆ่าทำยังไง มันถูกฆ่ากันทางนั้นทั้งโลกนี่แหละถูกฆ่าทางนั้น ไม่เฉพาะแต่คนไม่แต่สัตว์ ก็จะถูกฆ่ากันทางนั้นเลยนำไปสู่ตะแลงแกงกันทางนั้นแต่เราก็ยังเพลิดเพลินยังหลงไหลอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ไม่รู้สึกตัวเมื่อเราจะเห็นว่าสัตว์ทุกประเภท เสมอเหมือนกันหมด เช่น ต้องมีการกินอยู่หลับนอน ต้องกินอยู่หลับนอนตามธรรมชาติ กลัวแล้วก็หนีัยกินอยู่หลับนอน หนีภัยแล้วก็มีการเสพกาม เหมือนกันหมด เหมือนกันหมด ทุกประเภท ทีนี้ต้องตายเหมือนกันหมด แต่สิ่งที่เราไม่ต้องการคือเราต้องการที่จะไม่ตาย มันอยู่ที่ตรงนี้เราต้องการที่ไม่ตายงั้นเราจะเห็นว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบความไม่ตายแต่เราก็พยายามที่จะค้นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าพระองค์ปรินิพานนานไปแล้ว แต่ว่าวิชาที่ทำไม่ให้ไม่ตายนะ มันมีแต่เราหาไม่เจอเองเราหาไม่เจอ วิชาที่จะไม่ตายอ่ะดังนั้นมันก็เลยตายวันยังค่ำนี่จะตายวันยังค่ำเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนั้น นเรื่องของความตายเราจะป้องกันกันยังไงต้องการต้องกันที่ความป้องกันที่ความเกิด ความแก่ความเจ็บความตาย เป็นผล ความเกิดเป็นเหตุนี่เกิดที่ตรงไหนเกิดที่ความรู้สึกเกิดที่ความรู้สึกว่าตัวกูพอมา พอเกิดความรู้สึกว่าตัวตัวกูขึ้นมาเมื่อไหร่ ความแก่ก็เป็นของกู ความเจ็บก็เป็นของกู ความตายก็เป็นของกู มันเป็นของกูไปหมด มันเกิดทุกครั้ง มันก็ตายทุกครั้ง คือมันเป็นทุกทุกครั้ง การเกิดการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไป เห็นไหมการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไป มันทุกทุกครั้งถ้ายึดมั่นถือมั่นมาก ก็ทุกมาก ยึดมั่นถือมั่นน้อย ก็ทุกน้อย เนี่ยเพราะเรามีความทุกข์เราเลยวิ่งเข้ามาหา แต่ว่ามันจะเต็มร้อยหรือไม่เต็มร้อยนะมันอยู่ที่เราเราต้องหานายประกัน นายประกันก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าเองที่พระองค์เป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบาน พระองค์เอาใครเป็นประกันนะลองคิดดูดิพอพระธรรมนั่นเป็นประกันพระธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว พระธรรมคือความสงบ ก่อนที่จะมีโลกนี้ ก่อนที่จะมีจักรวาลนี้ จักรวาลอื่นๆทุก ๆ จักรวาลแหละจะมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีอะไรนี่ ความสงบจะมีอยู่ก่อนดังนั้นฉะนั้นทำยังไง เราจะได้เป็นผู้มีความสงบพระธรรมคือความสงบที่สุดของพระธรรมคือความสงบเห็นไหมฉะนั้นเราต้องเอาพระธรรม มาเป็นนายประกันพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมเอาพระธรรมมาเป็นนายประกันพระสงฆ์สมมติแล้วก็เป็นพระอริยสงฆ์พอเอาพระธรรมมาปฏิบัติ ก็เอาพระธรรมนั่นแหละเอามาเป็นนายประกันทีนี้เราก็กล่าววาจาขึ้นมาว่าพุทธังสรนังคัจฉามี ข้าพเจ้าก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง คือเป็นนายประกันธรรมังสรนังกัจฉามิ ข้าพเจ้าขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรนังกัจฉามิ ข้าพเจ้าขอเอาพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเห็นไหมไอ้นี่ในพระพุทธเจ้ามีอะไร มีพระธรรมในพระอริยสงฆ์มีอะไรมีพระธรรมพระธรรมคืออะไร พระธรรมคือความสงบเย็น นี่เห็นไหมฉะนั้นเราจะไปก่อแข้งก่อขาก่อรุมจีวรของพระพุทธเจ้า ก็ไม่มีพระองค์ให้ไม่ได้ เพราะพระเจ้าตัวพระพุทธเจ้าตัวจริงคือพระธรรม พระธรรมก็คือพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็คือพระธรรมพระธรรมก็คือความสงบเย็น เราต้องมอบกายถวายชีวิตนี้กับพระพุทธเจ้าคือพระธรรม มอบกายถวายชีวิตนี้กับพระธรรมก็คือพระธรรมมอบกายถวายชีวิตนี้กับพระอริยสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายก็คือพระธรรมนี่มีวัยรุ่นสองคน อยู่ที่โรงเตียมกำลังที่จะพรอดรับกัน พี่พี่รักหนูขนาดไหน ผู้ชายก็เลยตอบว่า พี่จะรักหนูมากที่สุด จนพูดไม่ได้ ร่างกายจิตใจของพี่นี่ที่จะมอบให้น้องทั้งหมดเลย ไม่มีอะไรเหลือ นี่คือความรักของพี่ ในขณะนั้นเอง มีพระเซนผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ ได้ยินเสียงนั้น พอได้ยินเสียงนั้น เพราะว่าท่านต้องเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ท่านได้ยินอย่างนั้น ก็โอ้ เรานี่ก็ มอบกายถวายชีวิตนี้ ให้พระธรรม จริงหรือไม่จริง เนี่ยเราคิดว่าโอ้นี่มันต้องมอบหมดทั้งร่างกายทั้งจิตใจ เหมือนผู้ชายที่เป็นแควนของคนนั้น พูด พอได้ยินอย่างนั้นพระสงฆ์รูปนั้นก็แวบขึ้นมา กราบถึงกราบอะไรกราบไปที่โรงเตียมอ่ะ ที่เขาพรดรักกันอยู่นะโอ้ยกราบ สุดชีวิตจิตใจเลย นี่ได้เห็นธรรมได้เห็นธรรมเพราะว่าก็พูดกันสองคนนะแล้วก็จุกจิกจุกจิกกัน เห็นไหมฉะนั้นเราอยากไปเอาใครเป็นประเป็นประกัน ต้องเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเอาพระอริยสงฆ์ในพุทธพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรม ในพระอริยสงฆ์ก็มีพระธรรม ในเราก็มีพระธรรม แต่พระธรรมของเรายังไม่ก้าวขั้น ความรักของเรายังไม่จริงกับธรรมชาติ กับพระธรรมคือความสงบเย็นเราปฏิบัติธรรมก็ให้สวย ก็ให้รวยเท่านั้นมีอยู่เท่านั้น กิเลสเต็มพุงเห็นไหมเนี่ยดังนั้นเราต้องเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งพอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่ง พระพุทธเจ้าก็อยู่ในพระธรรม พระอริยสงฆ์ก็อยู่ในพระธรรม เรากราบเฉพาะแต่พระธรรม ก็ได้กราบทั้งสามแล้ว ได้กราบทั้งพระอริยสงฆ์ได้กราบทั้งพระพุทธเจ้า แต่พระธรรมกราบไปกราบมาอยู่ที่ใคร เมื่อเราปฏิบัติ พระธรรมก็อยู่ที่เราเนี่ยจึงว่าเมื่อเราทำอะไรดีที่สุดแล้ว สามารถที่จะไหว้ที่จะกราบตัวเองได้ ก็คือพระธรรมนั่นแหละ พระธรรมนี่สุดยอดไม่มีอะไรเหมือนกับ พระธรรมอีกแล้ว ฉะนั้นเราจะต้องมอบกายถวายชีวิตนี้ ให้พระธรรม ทีนี้การมอบจิตต้องรู้จักจิตอีกแหละต้องไปดูในอาณาปณะสตินั้นอาณาปณะสติสิบหกขั้นนะกายสี่ขั้น เวทนาสี่ขั้น จิตสี่ขั้นธรรมสี่ขั้น ธรรมก็คือธรรมชาตินั่นแหละธรรมสี่ขั้นจะเอาแต่หมวดจิตพอนอกนั้นก็ไปดูกันเอาเอง มันก็ไม่ยากมากมายอะไรนะมีสติเห็นจิตในจิต มีสติเห็นจิตในจิตหนึ่งรู้จักจิต ต้องรู้จักจิตว่าจิตมันคืออะไร จิตคืออะไร จิตก็คือนามธรรมมันมีแต่ชื่อ มันมีแต่ชื่อ จิตมันมีแต่ชื่อ ทีนี้เรามาดูจิตจิตก็คือตัวความรู้สึก ตัวความรู้สึกจะเรียกให้เต็มก็เรียกว่าจิตวิญญาณก็ได้ มันมีแต่ชื่อ เรียกว่าจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณตัวนี้มันมีความรู้สึกตั้งแต่มันอยู่ในท้องในคันของมันดานนมันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกความรู้สึกนั้นค่อย ๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน เห็นพอคลอดออกมาในความรู้สึกนั้น มันก็พยายามที่จะศึกษา ความรู้สึกที่มันขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไปนี่พ่อแม่ก็ไม่มีคุณธรรมพี่เลี้ยงก็ไม่มีคุณธรรม เมื่อไม่มีคุณธรรมก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันไปมันก็เลยมีแต่ความยึดมั่นถือมั่น ไม่ได้เลี้ยงมาไม่ได้ แต่ว่ามันมีหนทางอยู่สองทางแค่นั้นเอง ทางหนึ่ง ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีความทุกข์อีกทางหนึ่งก็เพื่อที่จะดับทุกข์สิ่งที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราจะต้องรู้รู้ที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันคืออะไร มันเป็นอนิจจังยังไงมันเป็นทุกขังยังไงมันเป็นอนัตตาอย่างไงไม่ได้สอนกัน เมื่อไม่ได้สอนกันสอนแต่เรื่องยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นน มีแต่ตัวกูของกูตัวกูของกูมันมีอย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นนิสัยที่พอกพูนเข้าไปพอกพูนเข้าไปพอกพูนเข้าไปนี่มันอยู่อย่างนั้นทีนี้พอมีความทุกข์ขึ้นมา เด็กๆมันก็มีความทุกข์เหมือนกัน เช่นมันทำตุ๊กตา มันแตกตุ๊กตาหินตุ๊กตากระเบื้องอย่างเนี้ย เพราะมันยึดมันถือมันมันก็ร้องไห้ดิ ตุ๊กตาแตกมันก็ร้องไห้ดิ เห็นไหมเนี่ยเพราะมันยึดมั่นถือมั่น มันเริ่มยึดมั่นถือมั่นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างนั้น มันมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ผู้ใหญ่เลี้ยงเด็กก็ต้องมีเหตุผลตั้งแต่เด็กๆหน่อยแต่ผู้ใหญ่ไม่มีเหตุผลจะทำยังไงทีเนี้ยเช่นว่าพี่เลี้ยงเราไปเด็กกลัวผีอย่างนี้ ผีเป็นอย่างนั้นตัวตาโตเท่านั้นเท่านั้นแล้วมันจะมากินเด็กหรือนี่แหละ มันก็เลยเด็กฝังใจ ความกลัวนั่นมันจะฝังใจนี่เห็นไหมนี่คือความยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องมีเหตุผลพี่เลี้ยงก็ต้องมีเหตุผลนี่ถ้าพ่อแม่ ให้พี่เลี้ยง เลี้ยงเด็ก ถ้าพี่เลี้ยงโง่ ไอ้เด็กมันก็โง่โง่ตามพี่เลี้ยงนั่นแหละ ทีนี้ เดี๋ยวนี้ก็เลี้ยง เลี้ยงก็ให้ดูโทรทัศน์แล้วก็ให้มือถือเล่นมันจะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเหมือนที่พูดนั่นแหละ มันก็โง่ตามตามกันไป ก็เลยเป็นธาตุวัตถุกันหมด หมด เป็นธาตุวัตถุหมดหลวงพ่อจึงบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยข้าวไปในทุกจุดเลยในสมัยนี้ นั่นคือสงคราม แต่มันริบที่ไหนริบจิตริบจกริบจิตของคนนะคนที่มีความอยากมีความต้องการอยากมีรู้ อยากรู้นั้นอยากดูนอยากรู้นอนมันอยากรู้จนกระทั่งวันดวงจันทร์น่ยมันมีอะไรมันอยากรู้ว่าที่ดาวอังคารน่ยมันมีอะไร มันอยากรู้ไปทางนั้นมันอยากรู้จนตะเกียกตะกายไปดวงจันทร์ได้ ไปไปดวงจันทร์ได้แล้วมันกลับมามันดับทุกข์ได้ไหม ไม่ได้เลย ไปดาวอังคารไปทำไมไปเพื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้ไปเพื่อดับทุกข์เรามีแต่ทดลองข้างนอกข้างนอกแล้วมันเอามาผลิตวัตถุแล้วให้เราได้หลงกันทั้งโลกเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วย แต่เราก็ต้องวิจัยความทำไปแล้วเราก็ต้องไปวิจัย ที่ใจว่าจิตนี่คืออะไร จิตนี่คืออะไรนี่ทำยังไงให้มันเป็นทุกข์ได้ไหมแค่นั้นอย่างนี้มันต้องเรื่องของอิทัปปัจจยตา เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เกิดขึ้นมันเกิดอะไร มันเกิดทุกข์นั่นแหละ เกิดทุกข์นั่นแหละคือมันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันก็สิ่งเดียวกันนั่นแหละเนี่ยมันสิ่งเดียวกันก็คือจิตนั่นแหละ มันคือตัวจิตนั่นแหละ แกมันยิ่งยากก็ไปอีก ถึงยากเราก็อยากกลัวยากหนึ่งรู้จักจิต รู้จักจิต แล้วก็รู้จักประคับประคองจิต หนึ่งรู้จักจิตถ้าจิตมันเศร้า มันเงียบ มันเหงา มันไม่มีที่พึ่ง ไม่มีที่ก่อที่ยึดสองทำจิตให้ปราโมททำจิตให้ประโมทมันเศร้าขึ้นมามันเศร้าซ้อยขึ้นมาอะไรขึ้นมาเป็นยังไง สามีภรรยาอยู่กันตั้งสิบปียี่สิบปีสามีไปมีเมียใหม่ อะไรอย่าก็ร้องไห้ทุกวันทุกวันทุกวัน คิดทีไหน น้ำตาไหลทีนั้น คิดทีไหน น้ำตาไหลทีนั้น อยู่กันมาตั้งนานลูกก็โต เป็นหนุ่มเป็นสาว ทำไมพี่จึงมาทำอย่างนี้แล้วน้องจะทำยังไงคิดก็น้ำตาไหล คิดก็น้ำตาไหลเห็นไหมมีแต่เศร้าไม่รู้จักจิต ไม่รู้จักยกจิต แต่ถ้าทำจิตมันมีพลังเออคนเดียวก็ก็อยู่ได้เว้ยตอนที่เกิดมาไม่ได้เกิดมาสองคนเลย ไม่ได้เกิดมาคู่ แต่แต่แล้วเกิดมาคนเดียว เกิดคนเดียวมันก็ตายคนเดียวมันช่างหัวมัน ไม่อยู่ก็อย่าอยู่เห็นไหมมันต้องเด็ดขาดเลยต้องเด็ดขาดกับจิตตัวนี้กันนั้น อย่าคิดอย่าคิดห้าคิดไม่เอาไม่เอาเสียเวลา ทำหากินดีกว่า นี่ เลี้ยงลูกไปดีกว่า นี่ต้องมีพลัง หนึ่งรู้จักจิต สองเรามีลูกมีเต้าไม่มีลูกเราก็อยู่กับต้นไม้ก็ได้ อยู่กับหมาก็ได้ อยู่กับธรรมชาติก็ได้ มันสอนเราได้ทั้งนั้นสอนเราได้ทั้งนั้นเหมือนพระเจนรูปนั้น สามารถที่จะบรรลุธรรมข้าวรงแรมก็อย่างได้เลย เห็นไหมนี่ หนึ่งรู้จักจิตสองทำจิตให้ประโมทให้ประโมทแจ่มใส ทีนี้เป็นยังไงถ้าเราไม่ออกกำลังกาย มันก็เครียดอา้าวคนแก่ก็ออกกำลังกายตามภาษาคนแก่ทีนี้คนไม่แก่ก็ออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยานอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไป ตามสมัยนิยมนั่นแหละ แต่ไม่ต้องไปตามสมัยก็มากนะ เป็นไฮโซมากนะก็ไม่ดีเหมือนกันเลยเนี่ยมันปล่อยเนื้อปล่อยตัว มันก็ยุ่งในเรื่องอย่างนั้น ฉะนั้นเราปลูกต้นไม้เราก็สบายโอ้แต่ดอกไม้ก็กำลังสวยตอนนี้ที่เชียงใหม่นี่ที่เชียงรายนี่แล้วก็ดูดิก็ดูที่ดูมันนานๆดิ แต่เราปลูกเองทำไมมันจึงสวยทำไมมันจึงสวยโอ้อากาศมันดี อากาศดีแล้วก็ยังไม่พออีก มันสวยอยู่ได้นานเท่าไหร่ ดูตัวเองมั่งดีดูตัวเอง ตอนนี้เราอยู่ในวัยไหน อยู่ในวัยหนุ่ม อยู่ในวัยสาว อยู่ในวัยคนแก่คนเฒ่าคนชราอ๋อเราก็คือดอกไม้ ดอกไม้ก็คือเราวันนี้เช้านี้ดอกไม้บานอ๋อพอบานไปตอนตกเย็น ดอกไม้ก็เริ่มที่จะเหี่ยว ที่จะเฉาอ๋อมันชั่วระยะสั้น แต่เรามันอยู่นานกว่าดอกไม้แต่มันก็เหมือนกัน เหมือนกันกับดอกไม้นี่ดูเขาเราต้องดูเรา ดูเราก็ต้องดูเขาดูกายก็ต้องดูจิต ดูจิตก็ต้องดูกายนี่ ดูอย่างนั้นศึกษาอันนี้จังคืออะไร ไม่เที่ยง เออ ไม่เที่ยงจริงเว้ยไม่เที่ยงจริงเว้ย ทุกขัง เอาแล้วมันไม่เที่ยงแต่ไปยึดถือมันทำไมอ่ะไปยึดถือมันเป็นทุกข์ทำไมอ่ะมันโง่สินั่นทุกขัง อัตตา นี่ มันไม่ได้เป็นอัตตา มันเป็นอนัตตา มันเป็นอนัตตา เห็นไหม มันไม่ใช่ตัวตน ดอกไม้ก็ไม่ใช่ตัวตน หมูหมาก็ไม่ใช่ตัวตน ตัวเราเองก็ไม่ใช่ตัวตน มันไหลไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย โอ้ยทุกอย่างไม่มีตัวตนทังนั้นเลยโว้ยว่างทีนี้สุญญาตาสุญญาตาว่างว่างว่างว่างว่างจากตัวตน มองไปตรงไหนตัวสารทิศว่างจากตัวตนทังนั้นเลยแล้วจะเอาใครมาเป็นนายประกันนะเอาประธรรมนั่นแหละมาเป็นนายประกันมาเป็นนายประกันให้เราเนี่ย ทุกคนต้องเอาพระธรรมมาเป็นนายประกัน เสร็จแล้วจิตนี้ก็ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมอยู่กับความสงบเย็น รู้เบื้องต้นของธรรมชาติ รู้ท่ามกลางของธรรมชาติ รู้ที่สุดของธรรมชาติ รู้เนื้อที่สุดของธรรมชาติ คือโลกุตระรู้เนื้อเนื้อธรรมชาติจะอีกนี่ก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละ มันไม่มีคำพูดนี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นหนึ่งรู้จักจิตสองต้องศึกษาจิตเริ่มศึกษาทั้งภายนอกสองทำจิตให้ปราโมทสามหนักแน่นมีความหนักแน่นทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ตั้งมั่น หนักแน่นฟันลงไปเลยสามทำจิตให้หนักแน่นสี่โอ้จิตมันไม่มีตัวตนเว้ยมันไม่ใช่กูเลย มันว่างจากตัวตนเว้ย มันว่างลับก็ปล่อยมันปล่อยจิต เห็นไหมปล่อยมันไปไหน มันเป็นธรรมชาติมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติไปจับนกมาจับป่าแล้วมาขังมันมัน ตายดิมันผิดธรรมชาติ กลับสู่ธรรมชาติ ปล่อยจิตไปสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวกู นี่ต้องปล่อยฉะนั้นหนึ่งรู้จักจิต สองทำจิตให้ปราโมทสามทำจิตให้ตั้งมั่นสี่ปล่อยจิตนั่นปล่อยปล่อยจิตวิธีภาวนา ก็คือภาวนาว่าไม่ใช่กู ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู ไม่ใช่กู จิตไม่ใช่กู แต่ใช้งานได้ ไม่ใช่กูแต่ใช้งานได้ นี่ต้องไม่ใช่กูอย่างเดียว ไม่ใช่กู นี่ในเรื่องของจิต ทีนี้จะพูด นิมิตให้ฟังนานแล้ว วัดกุหาสวรรค์เป็นวัดหลวงในจังหวัดพัทลุงหลวงพ่อเองก็เป็นสาขาของวัดกุหาสวรรค์เตาไม่ได้เป็นวัด เป็นสำนักอิปัสสนาไม่ต้องการเป็นวัด ไม่ต้องการสร้างโบสถ์ไม่ต้องการสร้างอะไรมันมากนัก ต้องการที่จะเอาพอดีพอดีแล้วก็จะสร้างคนให้มีคุณภาพ อยาาให้เขามีความทุกข์แต่นี้หลวงพ่อก็ คืนหนึ่งนิมิตว่า ไปที่วัดโกหาสวรรค์ ก็อยู่ไม่ไกลกัน ก็อยู่ทางทิศตะวันออกเชิงเขาทางทิศตะวันออก เราก็อยู่บนเขาทางทิศตะวันตกเดินไปพอเดินไปถึงที่หน้าวัด แต่มันไม่เหมือนแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนแล้ว พระอทีินิมิตเห็นมันสมัยนู่นสมัยไม่รู้กี่ร้อยปีแล้ว อาจจะเป็นพันปีก็ได้อย่างเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยร้านค้าอันนี้อที่นิมิตเห็นน่ะมันมีแต่ทรายอ่อนๆ มีต้นไม้อยู่ทั้งสองสามต้นหลอมแหลมหลอมแหลม ทางเข้าวัดมันก็มีงานอะไรก็ไม่ทราบตอนนั้น มีพระรูปหนึ่งไปปักกรดอยู่ที่หน้าวัด เหมือนกับว่าไปหาเสียงอยู่อย่างนั้นไปปักกรดเป็นพระวิปัสสนาหลวงพ่อก็เอะใจก็ไปถาม ท่านมาจากไหนหลวงพ่อท่านมาจากไหน ท่านบอกว่า มาจากอุตรประเทศอุตระอุตระแปลว่าเหนือทางเหนือ ก็คืออุดรนะ จังหวัดอุดรนะคือ จังหวัดที่อยู่ทางเหนือ มาจากอุตรประเทศทีนี้ในประเทศอินเดียก็เหมือนกันนะอุตรประเทศก็คือทางเหนือในมาเลเซียก็เหมือนกันอีกทางเหนือก็เรียกว่า อุตรอุตระคือทางเหนือไอ้หลวงพ่อถามแล้วหลวงพ่อมาจากไหน มาจากอุตรประเทศ อุตรประเทศมันอยู่ในประเทศอินเดียเนาะ แล้วทำไม แล้วทำไมท่านพูดถอยได้ทำไมพูดถอยได้ ท่านเกิดที่ไหนถามว่าท่านเกิดที่ไหน เกิดที่อุตรประเทศอ้อไม่ใช่แล้วถามว่า ท่านเกิดที่ไหน ท่านก็ชี้อย่าง เกิด ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดที่ตรงนี้ โอ้โอ้ผมพูดภาษาคน แต่ท่านพูดภาษาธรรมนี่ เห็นไหมคือหลวงพ่อพูดภาษาคน แต่ท่านพูดภาษาธรรม คือ ท่านจะดิ้งให้หลวงพ่อก้าวสู่จิตถามว่าท่านเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตรงนี้เกิดที่อกนี่ก็เกิดที่จิตนั่นแหละ เกิดที่จิตดังนั้นเมื่อจิตเรามีความรู้สึก ยึดมั่นถือมั่นว่าจิตเป็นตัวกูเป็นของกู เมื่อนั้นเกิดแล้ว เกิดอวิชชาแล้ว พอจิตเป็นตัวกูของกูอวิชชาเกิดแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยทำให้เกิดนามรูปเกิดแล้ว เกิดต่อกันเป็นลูกโซ่เลยนี่เกิดแล้ว แล้วที่สุดก็คือเกิดทุกข์ที่สุดก็คือทุกข์เพราะมาเริ่มต้นขึ้นมาจากทุกข์คือจิตที่เป็นตัวกูทีนี้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี ว่าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ ในอวิชชานั่นแหละ ก็มีวิชาอยู่ มีวิชาอยู่ในนั้น จากนั้นเราต้องศึกษาอาวิชชาว่าอาวิชชาคือจิตโง่นี่มันโง่เพราะอะไร ที่จิตที่มันได้โง่ เพราะอะไร แล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์โง่เพราะมันมีราคะ มันมีโทสะมันมีโมหะเป็นอาหาร ที่พอเราเกิดราคะเกิดโลภะขึ้นมาครั้งหนึ่งจิตตัวนั้นก็ได้กินอาหารพอเกิดโลภะขึ้นมา เกิดความอยากขึ้นมาอะไรขึ้นมามันได้อาหารแล้ว มันไม่ต้องทำอะไร มันก็ได้กินทีนี้เมื่อไม่ได้ดังใจ มันก็เกิดโทสะเพราะอำนาจแห่งโมหะคือโง่ อำนาจแห่งความโง่ มันศึกษาในด้านโง่อย่างเดียว มันไม่ได้ศึกษาให้มันฉลาด เหมือนที่บอกว่าให้ดูดอกไม้นั่นแหละ อุตสาปลูกต้นกุหลาบมา แต่จนตอนนี้ก็ออกดอกพอออกดอกแล้วก็สีก็สดแล้วก็สวย แล้วก็หอม โอ้ย ไม่ต้องการที่ให้ ดอกกุหลาบดอกนี้ มันเหี่ยวมันเฉาเราจะได้ดมนานๆ เราจะได้ชมนานๆ มันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเอง เห็นไหมดังนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เกิดอะไร เกิดความรู้สึกขึ้นมา ว่าตัวกูพอเกิดขึ้นมาว่าตัวกูมันไม่ใช่ นี่ ถ้าเรามีพลังพอ มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ ไม่เอาออไม่เอาเนี่ยอ๋อมันก็เป็นอย่างนั้นเอง อ่ามันเมื่อวานดอกมันก็พมพมอยู่ พอเช้านี้มันก็บาน พอสายไปมันก็หอมสีสวยสด แล้วพอบ่ายพอเย็น มันก็ล่วงลงไป ฉันใดก็ฉันนั้นเออก็เป็นอย่างนั้นเองเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนั้นเอง ดอกไม้มันเกิดก็อย่างนั้นอีก ดอกไม้มันเกิดก็อย่างนั้นอีก ดอกไม้อื่น ๆ ก็เหมือนกันหมดอ่ะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วคนเราก็เป็นอย่างนั้นอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็เริ่มที่จะบานอพอมีลูกมีตาไปดูไม่ได้เลยอมันเดี่ยวแล้วมันเฉาแล้วเอ้ผู้ชายที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไปหาหมอยอก็แต่งเนื้อแต่งตัวกับมั่งที่แต่ยังอยู่กันอย่างนั้น มันก็จะได้อยู่กันต่อเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างธรรมชาติ เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราต้องรู้เนี่ยจิตตัวเดียวไม่ใช่เรื่องอื่นนี่ตัวผู้นำตัวผู้นำ จิตและตัวผู้นำ ถ้าผู้นำโง่ โง่ทั้งโขงก็คือโง่ทั้งกายโง่ทั้งจิต โง่ทั้งโขงทีมันก็เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าผู้นำฉลาด เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับก็เล่าอีกเรื่องหนึ่ง พระสังฆนายกองค์ที่สองที่ประเทศจีนนี่แะแบบมหายานนิกายเซนนะพระสังฆนายกองค์ที่สองท่านออกพระโพธิธรรมคือองค์ที่หนึ่งท่านไปแสดงธรรมไปแสดงธรรมไปครั้งแรกที่วัดนั้นก็ พระสมภารก็นั่งแสดงธรรมสมภารก็คือพระจังกนายกองค์ที่สองต่อมานั่นแหละ ทีนี้พระโพธิตัมท่านไปนั่งฟังไปแล้วก็ไปฟังครึ่งครึ่งกลางกลาง นั่งข้างหลังนี่ก็พูดไปท่านก็บรรยายต่ำไปพอบรรยายผิดท่านก็สั่นทีสาพอถูกบ้างท่านก็ไปยักหน้า ว่าอย่างหน้าอย่างนี้ ทีนี้ท่านก็เห็นเลยพระองค์นี้มาจากไหนเนี่ยรูกเปลกๆมันขัดอกขัดใจเราได้ เราเป็นสมภารเนี่ย เดี๋ยวเด้อลงจากธรรมะจะตอดตอดเขี้ยว พระองค์นี้ได้ นี่เสร็จแล้วในขณะนั้นที่ท่านกำลังเทศอยู่นั่นแหละ สามเณรก็เลย เอาน้ำชาเอามาเสิร์ฟท่าน ท่านก็ดื่มทีเดียวหมดแก้ว แล้วก็ถอดเกี้ยวใส่ในแก้วน้ำชาท่านไปแล้วอันนี้เป็นยังไงท่านไปท่านจะข้ามไปฝั่งโน้น เพราะว่ามีแม่น้ำที่มันกั้นขวางอยู่ รออยู่ก็ไม่มีเรือแม้พระสมภารรูปนี้ ท่านก็ลงจากธรรมะอ้าวเน นายพระรูปนั้นหายไปไหนแล้วอ๋อไปแล้ว ครับผมอ๋อนี่อ่ะ ท่านดื่มน้ำชาแล้วก็เกี้ยวของท่านอยู่ในแก้ว โอ้ไม่ธรรมดาพระรูปนี้เราแค่คิดแค่นั้นเอง ตอดเขี้ยวทิ้งเอาไว้แล้ว ต้องมีอะไรดีแน่ นี่ เพราะท่านเองนั้นก็ได้ฌาน ทีนี้พระโพธิธรรมท่านได้ไม่ใช่ฌาน ได้ไปถึงมรรคผลแล้ว ท่านเห็นอริยสัจเสียนกันหน้าเห็นปฏิจจสมุปบาท แล้วก็ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ท่านจึงไปโปรดในประเทศอินเดียนั้น ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้ว แต่ว่าท่านก็ได้ฤทธิ์เช่นเดียวกัน ทีนี้พระองค์นี้ได้ฌานเหมือนกัน ที่นั่งเทศอยู่อย่ามามุ่งมาที่หลวงพ่อนะ พระองค์นี้ก็ได้ฌานได้ฌานทีนี้ ท่านก็ได้ลิ์ได้ลิ์แต่ว่าไม่สามารถที่จะยกฌานขึ้นถู่ปัจนาได้ ติดฌานท่านติดฌานโยมดอกบัวกู้หลวงพ่อจะสร้างเครื่องบินยังขาดอีกสิบล้านโยมช่วยออกหน่อยเถอะเพลบเดียว เห็นไหมยอมดอกบัวกู้ก็ออกง่ายเลย แต่แล้วที่หลังเป็นยังไงพอได้ฌานนี่ สามารถที่จะเล่นกลได้ แล้วก็จิตของตัวเองเดี๋ยมันมีพลังสูงนมีพลังมาก ไปทับจิตคนอื่นได้พูดอะไรก็ได้อันนั้นพูดอะไรก็ได้นั้นโน้มน้าวได้หมดทีหลังก็ พอไปยินดีในเรื่องผู้หญิงไปยินดีในเรื่องเงินเรื่องทองปัง นี่ฌานจะปังฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติจะไปหลงฌานพระเทวทัตก็เพราะหลงฌานนั่นแหละจึงปังนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ พระรูปนั้นท่านก็ติดตามไป ติดตาม ติดตามไปถึงเห็นพระโพธิธรรมยืนรอเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งโน้นบอกโอ้นี่ก็ผมตามท่านมาเนี่ยท่านจะไปไหนบอกไอ้ข้ามไปฝั่งโน้น โอ้ ไม่ยากถอดหมวกออกมากดเป็นเรือแล้วว่าไปคุณไปแต่ผมไม่ไปกับคุณหรอกนี่ เล่นกลแล้วเห็นไหมนี่ช้าเนี่ยมันเล่นกลเล่นกลแล้วต้องไป ก็เลยแยกต่างกันตั้งแต่นั้นใช้เวลาตั้งสิบปีตานก็ไปเผยแผ่ธรรมะไปเรื่อยทีนี้ก็พระองค์นี้ก็สืบหาที่นั้นก็ไม่เจอที่นี้ก็ไม่เจอออกไปสืบหาสิบปีไปเจอท่านก็ไปนั่งอยู่ในถ้ำนั่งในถ้ำนั่งสงบ อยู่กับความสงบอันหน้าก้าวผนังถ้ำในขณะนั้นก็ทีมะมันก็ตกหนักแค่เขา่าพระรูปนี้ก็ตามไปมีอุบาจกอุบาติกาไปกันก็แม่ยกมากอย่างนี้ฌานพูดเรื่องฌานหน่อยแต่พูดทั้งหมด โยมรับรองหลับแน่ฌานเนี่ยปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานสี่ ฌานสี่นี่ก็คือเรียกว่าวิตกวิจารข้อหนึ่งปิติข้อหนึ่งสุขข้อหนึ่งเอกกตาข้อหนึ่งนี่สี่ข้อสี่ข้อนี้แหละวิตกวิจารก็คือคิดนั่นเองคิดแล้วก็ตรีตรองตรีตรองตรีตรองเส้นผมมันเป็นยังไงที่เราความมาว่าอย่างนั้นอย่างนั้น แสร็จแล้วพอมาดูตัวจริง โอ้เช่นผมอยู่บนศีรษะมันงอกอยู่อยู่ในหนังศีรษะมีน้ำเลือดน้ำหนองเป็นอาหารสีมันก็จกกระปรกอาหารก็จกกระปรกแล้วก็จกกระปรกทางนั้นเลยให้เราไปยินดีกับมันว่าผมนี่เป็นตัวกูเป็นของกู มันเป็นสิ่งสกปรกไม่น่าเอาไม่น่าเป็น หน้าที่การงานของมันก็รับที่คนเห็นไหมมันก็ทำหน้าที่ก็จบกระโปรกสีของมันก็จบกระโปรกและมันก็เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเราจากสีดำก็เป็นสี เราเป็นสีขาวนี่มันก็มีสิ่งน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดแล้วเราพิจารณาไปพิจารณาไปเราก็จะเห็นของจริง หรือเรายกสัญญานั่นแหละขึ้นมาเราก็จะเห็นของจริง พอเห็นของเจ้าอู้มันเป็นอย่างนั้นจริง เป็นอย่างนั้นจริงพอเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงปิติมันก็เกิดที่ เกิดปิติเกิดปิติน้ำตาไหลอาบแก้มเลย มันก็คิดแต่ทีนังนก็คิดเออทำยังไง ให้ แม่ของเราได้รู้อย่างนี้ มั่งทำยังไงทำยังไงเออร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้นี่วิตกวิจารดับไป ถ้วก็ทำให้เกิดปิติถึงทำให้เกิดปิติเราเกิดปิติโอ้ยอิ่มใจ อิ่มใจ อิ่มใจ ขายจากล้านก็ไม่ขายหรอกปิติตัวนี้นะไม่ยอมขายสิบล้านก็ไม่ขาย ไม่ขายทางนั้น ไม่อยากขายทางนั้น ปิติ ปิติ เดิน ก็ปิติ นั่งก็ปิติ นอนก็ปิติ อยู่กับปิติ ปิติ อิ่มใจ อิ่มใจ อิ่มใจ อิ่มใจลารเดินนี่เดินตัวตรง ก็ก็ว่าเออบ้าแล้วบ้าแล้วจังหัวมันก็ว่าอะไรก็ไม่เกี่ยวเนี่ยบ้าแล้วบ้าแล้วเนี่ยก็อยู่ในปิติ แค่นั้นพระพุทธเจ้าจึงพระองค์จึงสมมติว่า พระหรือโยมที่อยู่ในปิติ เหมือนกับว่าเราถือบาตรถือบาตรบาตรนั้นเต็มเลยใส่น้ำมันให้เต็ม แล้วเราก็ประคองไป แม่น้ำมันนั้นมันหกเห็นไหมก็คือไม่ใช่ปิตินะมัน ไปข้างไหนเด็ดขาด หลวงพ่อก็คิดถึง ตอนเด็กๆอะ่ะเราอยู่บ้านนอกนี่ อย่าลืม หลวงพ่อพระบ้านนอกนะไม่ใช่พระในเมืองนะพระบ้านนอกทีนี้เสร็จแล้วตอนเด็กๆเราแกงไปหม้อหนึ่งวันนี้ปลาตัวโตดีเอาแกงไว้วันโน้นกับถ้วยนี่ก็ก็ก็ตักแกงง่ายหลวงพ่อก็ถืออันนี้ก็ไหว้ข้างล่างอันนี้ก็ไหว้ข้างบนถือไปอย่างนี้ พยายามจะให้น้ำแกงมันหกเห็นไหมตาเปลือเนี่ยมันจะหกถือไปดูไปถือไปดูไปดูถ้วยแกงนั่นแหละนี่ปีติก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นแหละพยายามไม่ให้ปีตินี่ลอดไหล ไปที่อื่น เด็ดขาด นั่งก็ปีตินั่งก็ปีติยืนก็ปีติเดินก็ปีติอยู่กับปีติปีติปีติปีติปีติ หลายวันเข้า พอหลายคนเบื่อแล้วว่าพิติกินมากเกินมันก็เบื่ออาหารที่เรากินประจำกินแล้วก็เบื่อต้องเปลี่ยน เปลี่ยนให้มันเองเองบอเปลี่ยนมันจะมีอะไรขึ้นมาอีกอ่ะเมื่อก่อนมันวิตกวิจารวิตกวิจารแล้วก็เกิดปิติก็เกิดปิติขึ้นมาแล้ว เออไม่เอาเลยปิติพอไม่เอาปิติทำยังไงก็จ้องนะทีนี้ก็จ้องดูเลย จ้องดูอะไรมันจะเกิดขึ้น จ้องเหมือนกับว่าไอ้นกกระยางน้ำที่มันไหลน้ำที่มันไหลจากทุ่งนาหรืออะไรที่เขาเปิดน้ำมันน้ำมันไหลก็ปลามันจะขึ้นดังนั้นไอ้นกกระยางก็จ้องเลยจ้องดูครับมีปลาตัวไหนขึ้นมาบ้างขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยมันจ้องที่จะจิกยืนนิ่งตายอยู่ตรงนั้น จ้องอยู่อย่างนั้น ก็จ้องดูจ้องดูจ้องดูจ้องดูก็ปิติเราไม่เอาแล้วเอาเสร็จแล้ว็ความสุขค่อยๆมาโอ้สุขเย็นสบายสบายสบายนี่สุขวิตกวิจารปิติพอที่สามแล้วก็สุขเกิดสุขขึ้นมา ก็มันก็มีความสุขความสุขความสุขความสุขความสุขอยล่อยางนั้นนี่ความสุขในองค์ฌานไม่ใช่ญาณนะฌาน มีความสุขในองค์ฌาน ่ามีความสุขในองค์ฌานมีความสุขความสุขความสุขความสุขทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมันก็อยู่อย่างนั้นแต่แล้วก็เบื่ออีกเลยมันก็เบื่ออีกว่า ไม่เอาแล้วไว้ความสุขไม่เอาแล้วเวยเอาไม่เอาความสุขก็จ้องอีกกลายเป็นนกกระยางอีกพอเป็นนกกระยางมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จ้องดูจ้องดูจ้องดู โอ้จิตมันไหลเรื่อยมันไหลตรงเหมือนกับเรานั่งในเรือเล็ก ๆที่จูคนได้สองสามคนเราก็พายเรือไปพายเรือไปทีนี้น้ำมันก็ไหล เราพายเรือไปพายเรือเราก็ขัดท้ายมันก็ไปเองไงทีนี้มันไหลไปเองเราก็ดูจิตไงดูจิตทีนี้เราดูจิตจิตที่มันไหล ไปอย่างนั้นมันไหลไปไหลไปไหลไปไหลไปมันไหลไปไหลไปอย่างนั้นน่ะนี่ทีนี้พอต่อไป ดูดูดูอยู่นั้นจนมันเบื่อ อ่า มันเบื่ออพอมันเบื่อเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอีกทีเนี่ยก็จ้องดูอีกทีนี้เราอย่างนี้ทำเองไม่ได้นะจักจะไม่ได้แล้วเราต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็บ้าได้เหมือนกันเลย บ้าจานมันบ้าจานก็เหมือนที่ที่พูดให้ฟังนั่นแหละ มันบ้าได้ มันบ้าได้ ทีนี้มันนี่คือรูปฌานต่อไปก็ขึ้นอารูปฌานอีก พอขึ้นอารูปฌานก็ อากาสานัญจายตนะ มันสูงขึ้นไปด้วย เอาอากาศมาเป็นอารมณ์นี่ หวังว่าโยมที่ควังคงจะเข้าใจนะ ถ้าไม่เข้าใจก็นั่งหลับไปก่อนแล้วกัน อากาสานัญจายตนะ เอาอากาศมาเป็นอารมณ์ อากาศอากาศอากาศอากาศอากาศ หายใจเข้าอากาศ หายใจออกอากาศเนี่ยอากาศสานัญจายตนะ มีแต่อากาศอากาศ ดูต้นไม้ โอ้ต้นไม้ก็อากาศ อากาศที่เราหายใจออกเอาตอนนี้ก็ไปเป็นออกซิเจนจากคาร์บอนก็ไปเป็นออกซิเจนเราต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปผสมประสานบ้างพอเป็นออกซิเจนมันไม่ได้เข้ามาในเราแล้ว มันอยู่ทั่วทั่วไปในห้องเนี่ยเอาเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่คนนั้นเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่คนนอนเดี๋ยวก็มาอยู่ที่เราหายใจเข้าหายใจออก เนี่ยเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่ต้นไม้ต้นไม้ก็ทำรีไซเคิลออกมาเป็น จากคาร์บอนก็เป็นออกซิเจน เดี๋ยวก็ไปอยู่ในหมา เดี๋ยวก็ไปอยู่ในแมวมันหายใจกันทางนั้น นี่แล้เราไม่รังเกียจว่าโอ้นี่อากาศนี่มันมาจากหมานะอ้าวเราไม่ได้รังเกียจมันก็เป็นออกซิเจนทางนั้นนะนี่อากาศอากาศอากาศ อากาศ อากาศสานัญจายตนะกำหนดอายตนะ คืออากาศมีอากาศ อายตนะที่ตาอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ อาศัยอากาศทางนั้นถ้าตาแห้งอ๋อมันไม่มีอากาศตาแห้ง ผิวแห้งอ๋อมันร้อนจัดต้องเข้าไปอยู่ในร่มที่อากาศมันเย็นเย็นอากาศทางนั้นนี่อากาศสานันจายตนะอันนี้เราก็ดูอีกดูดูดูดูดูดูดูดูจนเบื่อ ดูจนเบื่อ พอเบื่อแล้วขึ้นอะไรอีกดูที่กลายเป็นนกกระยางอีกพอกลายเป็นนกกระยางก็ดูดูดู วิญญาณัญจายตนะมีตัวรู้เป็นอารมณ์ รู้วิญญาณัญจายตนะกำหนดตัวรู้เป็นอารมณ์ รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้บ้ารู้เลยเห็นไหมไอ้พวกที่ติดที่ติดฌานเนี่ยบ้ารู้เลย สักแต่ว่ารู้แล้วก็รู้รู้รู้รู้รู้สอนอย่าเรื่องรู้รู้รู้รู้นั่นแหละนั่นแหละคือ ติดฌาน ติดฌานจิตฌานที่เป็นอรูปฌานรู้รู้รู้รู้รู้เดี๋ยวก็รู้ทางตา เดี๋ยวก็รู้ทางหูเดี๋ยวก็รู้ทางจมูกเดี๋ยวก็รู้ทางลิ้น เดี๋ยวก็รู้ทางกายเดี๋ยวก็รู้ทางใจเดี๋ยวก็รู้รูป รู้เสียงรู้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัสรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้น ที่เอามาเมมโมรี่เอาไว้ที่สมองบารู้อันนี้บารู้เนี่ยเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะบารู้อันนี้พอคิดอะไรก็รู้ คิดอะไรก็รู้ คิดอะไรก็รู้เนี่ยมันจะบ้าที่ตรงนี้แหละบ้าง่ายที่ตรงนี้บารู้ก็จอนกันเรื่องรู้เนี่ยนี่แหละคือองค์ฌานที่เป็นวิญญาณัญจายตนะ นี่เราก็กำหนดรู้ที่มันใกล้ๆดิรู้ทางตา รู้ทางหู รู้ทางจมูก รู้ทางลิ้น รู้ทางกาย รู้ทางใจ ทีนี้ไม่รู้เรื่องเกิดดับ นี่คือ ไม่รู้วิปัสสนา รู้แต่เรื่องรู้อย่างเดียวเดี๋ยวเก็บไว้ รู้แต่ก็เก็บไว้ รู้แต่เก็บไว้ แต่ถ้าขึ้นวิปัสสนา รู้สิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตน รู้ทางตาเกิดดับว่าง รู้ทางหูเกิดดับว่างรู้ทางจมูก รู้ทางกาย รู้ทางใจ เกิดดับว่างเกิด ดับว่างเกิดดับว่างถ้ารู้อย่างนี้คือวิปัสสนา แต่ถ้า รู้รู้รู้อย่างนี้ รู้ฌานรู้มันจะรู้เป็นอารมณ์นี่วิญญาณัญจายตนะทีนี้บอกโอ้ยเบื่อแล้วเว้ยเบื่อแล้วเว้ยเบื่อแล้วเว้ยไม่เอาแล้วเว้ยดูมีอะไรใหม่ๆมาอีก มันชอบของใหม่เรื่อยเลยการปฏิบัติก็เหมือนกันมันชอบของใหม่อยู่เรื่อยเรื่อยเลย เหมือนเรานี่แหละ ถ้าใครไม่ถึงนี่ก็เที่ยวหาแต่อาจารย์ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่อยู่เรื่อยเลยใหม่ใหม่อยู่เรื่อยหาแต่ของใหม่ ทีนี้ไอ้วัตถุอะไรก็เหมือนกันหาแต่ของใหม่ของใหม่ของใหม่ มันก็ผลิตออกมาผลิตออกมาไอ้แพกรุ่นนี้แอปเปิลเอาอันนี้เบาอันนี้เจ๋งอ่านี่ยเห็นไหมมันก็ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่อยู่เรื่อยเลย เรามันชอบของใหม่มันทู่กับกิเลสของเราเลยกินเราไปทั้งเมืองทั้งโลกเลยเห็นไหมเนี่ยมันฉลาดกว่าเรา ฉลาดในการที่จะล่วงกระเป๋าเราง่าย ๆเลย วิญญาณัญจายตนะพอนานมันก็เสื่อมไปมันเบื่อ เบื่อเพราะแมวมันแต่มันมันแข่งนั้นเองพอแล้วพอแล้วเหนื่อยต่อไปก็ขึ้นอีกจ้องเป็นนกยางต่อ นกกระยางก็ดูว่ามีอะไรมีปลาตัวไหนขึ้นมามั่งอากินจัญญายตนะแปลว่า ไม่มีอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นมันมีอะไร นี่ ว่าง ว่าง เห็นว่าง ว่างอะไร ว่างเสมเปิลทุกอย่างมันว่าง มันว่าง มันว่าง มันว่างโอ้ยนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นมีคนไม่เห็นมันมีอะไร มีเนี่ยเท่ากับว่าไม่มีนี่ว่างตัวอย่าง มีนั่งกันอยู่ว่าปุกปิกเนี่ยสิบคนกว่ากว่านะเด็วไม่ได้มากมายอะไรพิจารณาเอออทุกคนนี่แหละฆ่าจะให้หมดจะให้เหลือโกนผมโกนผม เอาไปวางไว้จากโกงหนึ่งไว้ที่เดียวกัน ทั้งทุกคนนี่แหละโกนผมเสร็จแล้วก็แล่เอา หนังออกไปกองไว้กองหนึ่ง เอาเนื้อออกไปกองไว้กองหนึ่ง เอาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปกองไว้กองหนึ่ง แล้วเอาตับ เอาปอดไปกองไว้กองหนึ่ง เอาไว้หัวใจไว้กองหนึ่ง เอาปอดไว้กองหนึ่ง เอาวางไว้เป็นกองเป็นกองเป็นกอง แต่แล้วก็เลื่อย เนื้อไว้แล่เนื้อเสร็จแล้วก็เอาเครื่องในไว้เป็นกองเป็นกองเป็นกอง เอากระดูกอีกเหลือแต่กระดูกทีนี้ เอากระดูกศีรษะกระดูกแข้งกระดูกขาไว้กองเดียวกันเลยใครของใครไปเก็บเอาเอง เนี่ย ไปเช็ดเก็บใส่เอาเองเนี่ยว่าเป็นกองเป็นกองแล้วไหนคนไหน ไหนคนคนไหนชื่ออะไรชื่ออะไรไหนของฉันไหนของกูตรงไหน ไหนกระดูกแข้งของกูไหนกระดูกขาของกูเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันหมดแต่แล้วไม่มีคนแล้ว ไม่มี คนไม่มีแล้วหายไปแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็เหม็นไว้ทำไมเผาไว้หมดนี่หมดอย่างนี้หมดนี่เดี๋ยวว่า ก็มันไม่มีอะไร แต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เราจะฆ่าหรือไม่ฆ่าหรือยังไงเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว มันมันมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีธรรมะ มันมีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นเห็นว่าอ๋อมันไม่มีคน แต่เราจัดการผ่าตัดผ่าตัดแบบนี้ผ่าตัดแบบใช้ปัญญา ไม่ต้องใช้มีดใช้มีดของหมอที่โรงพยาบาลเมื่โน้น แต่เราทำวิปัสสนาเราทำสมถะเราใช้มีดคือปัญญาเฉือนออกเฉือนออกเฉือนออกหลวงพ่อเห็นว่า โอ้ คนนี้ปากสวยเหลือเกินผู้หญิงคนนี้ ปากสวย ตาปากสีแดงแฉ๋เลย ตัดเปลือกปากออกไป เอา แต่มันดูได้ไหมดูไม่ได้ คนนี้จมูกสวยนะโยมคนนั้นดูที่เห็นแวบเดียวชื่ออะไรอะไรก็ไม่รู้จมูกสวย ตัดจมูกออกไป เป็นอะไร โอ้ยคิ้วสวยนะตัดออกไป ตัดทิ้งออกไปเราสามารถที่จะพาตัดได้ ไม่รู้เลย เจ้าของไม่รู้เลยผ่าตัดเปล็บเดียวดูโทรทัศน์โอ้ยมันออกมา มีสะดือโวอย่างนี้เราก็ผ่าตัดเข้าไปเฉือนจากลำคอถึงใต้สะดือ ฉีกออกมาฉีกเนื้อจะเห็นที่โครงฉีกกระดูกออกมาเรยออกมาเดี๋ยวเห็นตับเห็นไตเห็นใจเห็นปุงเห็นดี เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยมันตกกระปรงไม่ดูเลยว่าอีช่องนี้ ไปช่องอื่นดีกว่า ดูสารคดีดีกว่าสบายกว่าดูที่มันมีประโยชน์ดีกว่านี่แหละ มันผ่าตัดแม้แต่ในโทรทัศน์มันก็ผ่าตัดได้ผ่าตัดหมดแหละผ่าตัดหมด เนี่ยเป็นอย่างนั้นมันจะผ่าตัดหมด อย่างนี้ เห็นแล้วก็ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง สิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนมันไม่มีตัวตนเลยจริง ๆ เลย เพราะมันมีตัวตนที่ไม่ถาวรอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันตัดป่าตัดตัวเองก่อนแล้วป่าตัดเขาพอตาป่าตัดตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ผ่าตัดคนอื่นเห็นคนทั้งหมดไม่มีเลยว่างว่างว่างว่างว่างทีนี้เราอยากจะอย่างที่วัดหลวงพ่อนะเพราะว่ามี จุดชมวิวพอไปยืนที่จุดชมวิวเนี่ยเห็นตลาดหมดเลย ไม่มีของกูเลยว่าไหนหลังคาหลังไหนที่เป็นบ้านของกูไม่มีเลยเพราะเราไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีอะไรนี่ดูแล้วก็ว่างไปหมด ดูแล้วก็ว่างไปหมด ถ้าเป็นทุ่งนาก็ว่างไปหมดถ้าไปที่สวนยินดีทะเลนะ ก็ดูทะเลว่าทะเลก็ไม่ใช่ของกูดูแล้วมันโล่งมันว่างไปหมด อย่างนี้ก็เรียกว่าว่างแซมเปิลแซมเปิลว่างตัวอย่าง ดูว่างตัวอย่างไปก่อนนี่เห็นไหมแล้วเราก็เอาไอ้ว่างตัวอย่างนั้นมาเป็นว่างจริง ดูอารมณ์ก็ว่าง ดูทางตาเห็นรูปก็ว่าง ได้ยินเสียงก็ว่างได้กลิ่นก็ว่างลิ้มรสก็ว่างสัมผัสก็ว่างาง อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาก็ว่างว่างเพราะอะไร เพราะสิ่งทั้งปวงมันเกิด ดับ ว่างจากตัวตน เกิดดับว่างจากตัวตนตาเกิดตา ดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างจากขูวิญญาณเกิดจากขูวิญญาณ ดับจากขูวิญญาณว่างปัจจาเกิดปัจจาดับปัจจาว่างพอถึงเวทนาความพอใจไม่พอใจเกิดความพอใจไม่พอใจดับ ความพอใจไม่พอใจก็ว่าง นั่นไปเอาอะไรมันทีนี้จะไปเอาอะไรมันอันนี้คือวงจรปฏิจจสมุปบาทเรายกเรียกว่าว่างตัวอย่าง ให้เป็นว่างตัวจริงขึ้นมา นี่ให้เป็นว่างตัวจริงขึ้นมา ฉะนั้นมันต้องพัฒนาพัฒนาจากฌานให้เป็นญาณญาณแปลว่าตัวรู้ฌานนี่แปลว่าเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่ง โยมจำเอาไว้ก่อนจำเอาไว้ก่อน ชาณิีแปลว่าเพ่งเพ่งจนรู้เลย ต่อไปไม่ต้องเพ่งเห็นปั๊บตัดผ่าตัดปุ๊บจบผ่าตัดปุ๊บจบเอาแหมโยมรานานี่ก็ใจบาตรทุกวันทุกวันหลวงพ่อก็เออ มันมีเด็กเล็กๆก็เด็กเล็กๆก็เดินโต้แต้โต้แต้อยากจะใจบาตรเองว่าดีแล้วมามามามามาอ้าว ก็ย้อนขวาบาทให้เขาใส่แต่พอดูแม่เป็นยังไงแม่ เขียนคิ้ว มันยักอย่างนั้นเนี่ยโอ้โห ยักหรืออะไรที่ก็ไม่รู้เนี่ยดูแล้วก็กลัวเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ไรเนี่ยเราเห็นแล้วก็มันมันมันไม่มีอะไรที่จะสวยเลย แต่เขาดูว่าสวย แต่เราดูเหมือนกับยักนี่เรียกว่าว่างดูแล้วก็ว่าง รูปว่าง เสียงว่างกลิ่นว่างรสว่างโพธพะว่างธรรมารมว่าง ก็เพราะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเห็นไหมนี่จิตว่างตรงมาก่อนถ้าจิตว่าง ออกทางตาออกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ว่างหมดว่างหมดเนี่ยว่างจากตัวตนหมด ต้องมาจากจิตว่างก่อนจากนั้นจิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญที่สุดสำคัญที่สุด ไม่มีอะไรสำคัญเท่า แต่ถ้าจิตนี้เอาวิชาเข้าไปครอบครอง ตายจนตาย จนตายไม่มีทางเลย ทีนี้มาถึงอากินจัญญายตนะนะอารูปฌานอากินจัญญายตนะ ว่างเสมเปิ้ล ว่างตัวอย่างเนี่ยว่างตัวอย่างแต่แล้วสุดท้ายก็เนวสัญญานาสัญญายตนะ มีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่ มันไม่ใช่ทางนั้นแหละมีก็อนิจจังอนัตตา ไม่มี ก็อนิจจังอนัตตาก็ไม่เอาอะไร ไม่เอาอะไรไอ้ว่าไม่มีทีเดียวก็ไม่ได้ มีทีเดียวก็ไม่ได้ เลิกทั้งมีทั้งไม่มีนั่นแหละ ไม่เอา มัน ไม่เอา เหมือนกับคนจนกับคนรวยนั่นแหละคนจนไม่มี มันก็ทุกข์ คนรวยมี มันก็ทุกข์ ตกลงไปอยู่ที่เดียวกันเนี่ยคนจนกับคนรวยโยมคิดว่าโอ้ยถ้าคนรวยแล้วสบายสบายสบายที่ไหนมันเป็นทุกข์มากกว่าคนจนจะอีก เจ้าความยึดมั่นแต่มันมันมากกว่า ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามโยมอ้อยดูดิโยมอ้อยนั่งเนี่ยถามดู พอรวยก็ยึดมั่นถือมั่นของกูของกูของกูมันก็ทุกข์แต่ว่ามันมีทางว่าทั้งจนทั้งรวยนั่นแหละ ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นสบายหมดเห็นไหมถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าไม่ใช่ของกูเลยก็สบายหมด อยู่ที่ตรงนั้นฉะนั้นมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่คือไม่เอาทั้งมีทั้งไม่มี เลิกทั้งมีทั้งไม่มี ไม่เอาทั้งนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ก็พัฒนาไป เนี่ยพัฒนาเรื่องฌานนี่แหละ พระองค์ก็ได้อาฌานฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จากอาราระดาบทเสร็จแล้วอาราระดาบทก็โอ้ไม่ต้องไปอื่นแล้วอยู่ที่นี้แหละเป็นอาจารย์ใหญ่สอนอยู่ที่นี้วรมพุทธเจ้าตอนนั้นท่านที่ยังศึกษาอยู่ท่านก็ว่าไม่ใช่ท่านไปต่อ ลาอาจารย์ไปต่อ การ อาราระดาบทไปต่อออกก็ไปศึกษาตำนักที่สอนอารูปฌานพระองค์ก็ศึกษาศึกษาศึกษา จนพบหมดอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อกินจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ พื้นฐานนี่สัมมาสมาธินั่นคือพื้นฐานพื้นฐาน อย่าไปยึดมั่นถือมั่น ยกพื้นฐานนั้นเหมือนกับเรือกับแพที่หลวงพ่อบอกเมื่อคืนนั่นแหละไอ้คนนั้นที่มันจะข้ามไปฝั่งโน้นเรือไม่มีแพไม่มีทำยังไง ไอ้โจรมันกดห้าคนรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณคือโจรห้าคน มันก็ถือหอก ถือเหลาถือปืนมามันลายฆ่าอยู่ทีนี้ก็มีศพเน่าลอยมา ริมริมฝั่ง นายคนนั้นก็เลยกระโจนขึ้นขี่ศพแล้วก็เอามือเอาเท้าเนี่ยพายไปไปสู่ขวางโน้น ก็คือเราทุกคนนี่แหละ เป็นศพจบเน่าจบเน่าที่มันยังสดสดอยู่มันเน่าก้างในมันเน่าทางนั้นเนี่ยเน่าออกมาข้างนอก เราไม่แปลงฟันที่ลองตายแล้วไม่ล้างที่ลอง แหวดูข้างใีแต่มันเน่าทางนั้น เน่าทางนั้น จากนั้นนี่คือศพเน่าเราก็ขีดศพเน่านั่นแหละ อาศัยศพเน่านี่แหละไปฝั่งโน้น เราปฏิบัติ ไปไปไปถึงขวางโน้นก็คือขวางเรียกว่าโลกุตระ ที่มันมีแต่ความสงบเย็นเนี่ยขวางโน้นมันสงบเย็นขวางนี้มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ยึดมั่นถือมั่น ยึดมั่นถือมั่นในรูปก็มีความทุกข์ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณมันมีแต่ความทุกข์เพราะมันมีอุปาทานมีอุปาทานที่มันรองรับอยู่ เราทำวัดเจ้ารูปุปาทานักกันโตการนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป รู้เช่ยบ้างที่ไม่ใช่ว่าแจ๋วแจ๋วแจ๋วเหมือนนกแก้วนกขุนทอง รูปเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น เราเอาอุปาทานนั้นออกไปเสีย อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นออกไปเสีย มันก็ยังเหลือนั่นแหละรูป รูปตัวเราก็ดี รูปคนอื่น รูปสิ่งอื่นที่เราเห็นนั่นก็ดีนี่อย่าก้าวไปยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไร เพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทางนั้นมันเกิดดับแล้วก็ว่างจากตัวตนทางนั้น นี่รูปูตานักขันโธ เวทานูปาทานัขันโตทันยูปาทานัขันโตสังขารูปาทานัขันโต วิญญาณูปาทานัขันโต วิญญาณคือตัวความรู้สึกถ้ามันมีความรู้สึกว่าโอ้ยความรู้สึกนี้เป็นตัวกูเป็นของกู ไอ้ลูกแถวกันหน้า รูปเวทนาสัญญาสังขารถูกยึดหมด เพราะว่าวิญญาณคือตัวความรู้สึกนั่นมันถือว่าความรู้สึกนี้เป็นตัวกูเป็นของกู ก็ไอตัวรู้ตัวนั้นแต่ตามที่จะไงตัวรู้ตัวนั้น ก็คือ รู้เกิดรู้ดับ รู้ว่าง นี่ รู้นั้นก็มันมันไม่ได้ตั้งอยู่ถาวรอะไรรู้เกิดรู้ดับแล้วก็จุดท้ายก็รู้ว่างไอ้รู้ว่างถ้ารู้ว่าจิตว่างวิญญาณ วิญญาณแต่ว่ามโนวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้แจ้ง ไม่ใช่รู้เพียงครึ่งครึ่งกลางกลางเลยก็เข้าไปยึดมั่นถือมันแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งตัววิญญาณเอง รู้แจ้งรูป รู้แจ้งเวทนา รู้แจ้งสัญญา รู้แจ้งสังขารเอาตัวอุปาทานในที่อยู่ข้างล่างเป็นฐานมันออกไปเสียพอออกไปเสียมันก็ยังวางอยู่ได้มันยังอยู่ได้ เหมือนเรานี่แหละ เราเอาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นออกไปให้หมด เหลือแต่รูปที่ไม่มีตัวตน ที่ว่างจากตัวตนเหลือแต่เวทนาสัญญาสังการวิญญาณที่ไม่มีตัวตนที่มันว่างจากตัวตนแล้วก็ก็เป็นพระอรหันต์นะที่อย่างนั้นเห็นไหมนี่แหละ มันเป็นที่ตรงนั้นนะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทครึ่งโทษนะก็ปฏิบัติที่ตรงนี้ เอาแก้ขันหน้า แล้วก็ลงข้างล่างพอไปถึงเวทนาก็ตัดทิ้ง ตัดเวทนาทิ้งรู้เวทนาเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างพอว่างตรงนั้นตัณหาก็เกิดไม่ได้ นี่ไว้พูดกันไว้พูดกันอีกทีหลังสมองควรบรรยาย ก็สมควรแล้วได้เวลาชั่วโมงหนึ่งพอดี ขอความถูกความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จงทุกทุกท่านเตือน